Als jullie dit niet doen nie, sal jullie sterf. Dit is wat die Heere sê, Aaron en sy seens het alles gedoen wat die Heere dier Mooses beveel het.